Vem, vem, vem, chacoalhando, vem, vem. chacoalhando, vem, vem. chacoalhando, vem. Aviso importante: se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando, vem, vem. chacoalhando, vem, vem. chacoalhando, vem, vem. chacoalhando, vem. Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem, chacoalhando, vem, vem vem chacoalhando, vem, Chacoalha pro GG até ficar cansada. Chacoalha o Vem chacoalhando, vem, chacoalhando, vem, vem chacoalhando, vem. Aviso importante: se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. É o Leleto, né, fi? Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando, vem vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem. Chacoalha pro GG até ficar cansada. Chacoalha o bundão, vai. Chacoalha o bundão, vai. ferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando vem chacoalhando. Vem, vem. Chacoalha pro GG até ficar cansada. Chacoalha o bundão, vai. Chacoalha o bundão, vai.